pugno helpas rememori. Char la dextra mano sendas signaloin alla maldextra cerbo duono, ca la maldextra mano alla dextra cerbo duono, la giusta pugnigo fortigas la memor capablon. Ciam oni pugnigas manon, tio povas havi multain causoin, malcashan coleron, exemple tiam baldau sequos la pugnobato, au sen povan coleregon, tiam la mano pugnigas nur en la posho. En ciu caso temas pri rememoro. Tiu, ciu ricevu la pugnobaton, bone memortenu la lezionon, cae la cashe pugnigita mano rememoras sian posedanton pri tio, che gi ancau iam estos presentata sed pugno povas ecz pli recte rilati alla engravurigio de rememora post signo, cae la alia pugno alla pli posta el voco de memoroi. Tion almenau supposis rut proper de la Montclair Stata Universitato, char el pli antauae experimentoi oniscias, che la pugnigo de la dextra mano activigas la maldextran frontan cerbon cae la pugnigo de la maldextra mano influas la dextran parton de la cerbo. Tio havas consequenzoin, exemple rilate al emozioi. La pugnigita maldextra mano, cae la per tio activigita dextra fronta cerbo, al portas humor sentoin de retirigio, malgaio, timo, dum aliflanque la pugnigo de la dextra mano prifortigas emozioin quiui videble esprimigas, hier exemple gioio cae colero. Sed ne nur emozioi estas stiratai de unu cerbo duono alie ol de la alia. Tio an causame funccias ce la percepto de spazio, cae la lingua centro situas en la maldextra cerbo duono. Ču ancau tio estas influebla, se oni simple pugnigas unu manon au la alian, proper provis tion rilate alla memor capablo, cae eliris de la supposo che ancao la memor capablo estas organizita mal simetrie. La memoragion enligas la maldextra cerbo duono, ca la dextra cerbo duono estas vocata ciam temas pri la elvocado de la memoragio. Por el trovi tion, la esploristino montris sur ecrano de persona computilo al test personoi longain listoin cun vortoi, cae petis ilin memorteni laueble multain el ili. Post tio si el demandis labortoin de la test personoi. Sam tempe si dividis la testantoin en quin grupoin. La unua pugnigis la dextran manon dum naudec secundoi antaula en memorigo, cae poste antaula el voco de la memoragioi, la testantoi pugnigis la maldextran manon. La dua gruppo agis inverse. La tria cae quara gruppoi du foie pugnigis la saman manon, cae la quina gruppo faris tute nenion pri la manoi. Plei bone rememoris la unua gruppo, sequis mirinde la gruppo, cio tute ne pugnigis la manoin. La resulto estas impresa, concludas proper. Lau tiu resulto malfermos applicablezoin en multai campoi, de basai esploroi, gis la clinica applicado. Unu el tiui campoi povas esti la lingua lernado. Via povas mem provi tion.